Dar es Salaam kwa sababu kwa sababu uh, familia yetu imehusu ime kidogo, mama yangu anatokea Bara, anatokea mafya Kwa hiyo ni kipindi ambacho mpaka kule ilikuwa nikenda mimi nilikuwa nakwenda kucheza mpira, kwa hiyo niliwahi kuchezea Yanga B vile vile, wakati kipindi kile niko Yanga B na Anuari Awazi na kocha alikuweko Tazan, marehemu Tazan pamoja na Yusuf Yusuf Bana ambaye walikuwa wanachezesha uh, wanachezesha Yanga B kipindi hicho, niliwahi kucheza mechi kama mbili tatu na sijawahi kucheza sana, kutokana na hiyo hivyo kulikuwa na mtindo wa ukionekana ile kidogo cha rangu na kukondo vile tena, kutokana na eh, eh, ndo, ndo maisha ambayo wanavyokwenda. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilichezea kama miezi mitatu nikahama nikaenda zangu nika, nakaa magomeni kuna timu ambazo maarufu sana pale magomeni mapipa zinaitwa intebe pamoja na villa kwa hiyo milikuwa nachezea villa squad kwa kila siku tunatoka pale tunakwenda uh, villa squad kuchezea kila, kila jioni kwa sababu nilikuwa najiendeleza kwa hiyo umeshinda sana pale magomeni na na kariakoo ilikoko ni, ni, ni home, home, home sweet home ambapo nimekulia zaidi yani na tulikuwa tunapenda kusafiri. Kusafiri ni kitu ambacho nakipenda sana mno katika nafsi yangu. Nilikuwa tunapenda kuondoka kutokomea all the way, yani kwenda sehemu ambazo ukatafuta maisha, yani ilikuwa no dreams. That's, that's what the best dream nilikuwa nawaza katika maisha yangu, kwa sababu pale nyumbani kama unavyojua maisha yalikuwa ndo hivyo, kazi upati tabu. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatafuta ways at least you get your life better, you know? so na kusafiri. Kusafiri nilikoko mimi napenda sana, nishawahi kwenda nchi tofauti kwa Afrika, nishawahi kwenda Malawi, nimekaa Zimbabwe, nimekaa uh, wapi um, uh, Zimbabwe, Malawi pamoja na, na Zambia na naweza nikakuelezea historia yangu kwa ufupi, kwa sababu niliishi South Africa kwa muda wa miaka minne pale miaka mi, no sorry, miaka mitatu, tuweze kuishi kwa muda wa miaka mitatu South Africa. Tulitoka tu kwa tulitoka tu kwa sababu maisha yalikuwa magumu mno pale Tanzania. Kwa hiyo tulitoka pale tuka tukafunga safari yangu mimi kwenda zangu South Africa. Kipindi hicho ilikuwa themanini na tano nakumbuka mwanzoni, Januari themanini na tano. Ah, no sorry so jano januari 95 95 mimi nilifunga safari kuelekea Mala, ah, malawi malawi nikakaa pale kiapu siku moja kupumzika kutokana na safari ya malawi tanzania mpaka mpaka ni ma, mbea dar es salaam mpaka mbeya ni 8 hours ilikuwa kama hivyo nafahamu mimi kipindi hicho usafiri ulikoko mgumu sana na usafiri ulikuwa watabu wa, wa naona kufika uh, uh, mbea tuka tukavuka tukaingia boda Malawi, tukakaa Malawi Lilongwe pale kwa mudi siku mbili, tukatoka. Kipindi hicho ulikuwa uwezi kupata visa visa, kwa hiyo lazima Malawi ilikuwa ni entry nafikiri kuingia, lakini ukenda uh, ah, ma, ukiingia Malawi Malawi kuingia uh, Zimbabwe ilikuwa unaingia kwa visa, Kwa hiyo tukaitafute wapi, tukatoka Lilongwe kwenda zetu blantaya kuitafuta visa ya kwenda kwenda um, kuitafuta visa ya kwenda zako uh, Zimbabwe, tukaenda zetu hadi blantaya blantaya pale kuna sehemu ambao unakwenda kama lisali moja mbele ambapo wanakaa hapo mabalozi pamoja na, na, na visa ambazo ni njia njia hiyo hiyo ambayo ya kuingia Mozambiki. Kwa hiyo tuka tukabahatika kupata visa ya um, ya Mozambiki tulibahatika kupata visa Mozambiki, ilikuwa sio tabu, nakwenda pale kuonekana pasipoti yako wa Tanzania, boom, nagongewa maneno mbele. Kwa hiyo na tulipata tabu sana kuingia kuingia tulipoingia Mozambiki. Mozambiki kulikuwa kuna kipindi hicho, yani ni majeshi tuntinda mmoja. Ukiingia Mozambiki wewe kwenda zako Maputo, ilikuwa katika safari ambayo ni ne, wow, inakusema one day nzima. Tumetoka kutoka pale ambao ah, boda nimesha kusahau kweli, boda ya Malawi na na na Mozambique, jina lake silijui, lakini nitalicheki so, la kwa hiyo tumetoka pale kwa muda saa saa nzima, inaweza kuwa ni two days, kwa sababu usafiri ulikuwa ni tabu sana ambao ni sisi walikuwa tu wageni, hatujui chochote, tunakutana na majeshi wamebeba mabunduki, wanakuuliza yani, tunapata usafiri unatupakia kama ya daladala vile, unaona tukikata katikati, na mpango ule wa kusimamisha daladala njiani, utakuta mijeshi inaingia, alafu inaanza kukagua, ikianza kuona eh, rangi zetu kama hizi tena brown skin, mzee unaulizwa unatokea wapi, tunaonyesha pasipoti na sisi tunatoka Tanzania, ukimwonyesha pasipoti ya Tanzania anaanza kushindilia lile tako la bunduki kwenye shingo yako, yani anakushindilia buu, anakupiga kipindi hicho. Kipindi hicho nani ndo unawaona una ale, unatetemeka kwa sababu unajua tena kuona watu ajabu ajabu kati safari unakwenda na na vitu ambavyo wewe hujawahi kufanyiwa vitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani tunapigwa yani, yani wao wanachukua wana ride katika hiyo hiyo njia tunavyokwenda, wanasimamisha hiyo hiyo gari ambayo inatetekea Maputo, wanachukua raidi bure, wanakwenda mpaka hapo sehemu ambao wanashuka wao kwenye kambi ya jeshi, tunawaacha sasa, tunasonga mbele. Nachukua ni mtindo mmoja, ni mtindo kama huo tu, yani wakiona na kitu yani wanaanza kakunyang'anya na nini chona. Lakini kipindi hicho tuseme tumeenda kijeshi, tumeenda kukamilisha kijeshi, kwa sababu nimeenda na mtu mtaalamu ambaye anajua njia zile anapita, na ukipita inakuwa inakuwa ni hatari. Kwa hiyo sisi tumesonga pesa zetu zote, yani tumesonga katika ile clip unajua, ukifunga suruali yako kuna kama kijikanda hivi una kazi. Sisi tumechimbia mule pesa zetu, tumechimbia pesa zetu ambazo ni pocket money ilikuwa tunazo. Kwa hiyo kipindi kile hakuna wallet, mtu anakusearch hivi, anakuona mtu na anakuona mtu na na, na, na, na, na, na pesa ambazo wewe ni kidogo tu, kwa hiyo alitukuta kama na, na vipesa vyetu ama ambavyo tumeviweka kama vile akiba, mtu akina mama amevichukua, wametutesa, wametupiga matako ya bunduki, yani mpaka tunafika Maputo sisi tuko taabani, yani taabani, yani tumechoka vibaya sana. Na ukifika kuna sehemu moja inaitwa Pemba, hiyo ni sehemu ambayo watu wanakaba sana Watanzania, tena Watanzania wenzetu ambao nasikia ndo hapo wanakaba sana, na ukipita hapo wanakuuliza wanajua basi hili linatokea Malawi, linatokea sehemu ambao wageni wanatokea kutoka kuelekea South Africa, wao wanakuwa wanawateme na especially makebo drivers wanakuwa wale makebo wa, wanakuwa vile vile ni wa, wengine wa Tanzania wanadai kukusomesha semesha Kiingereza, sasa tumebeba kiuchumi. Kwa hiyo sisi tumepanda zile kebo kutupeleka mpaka sehemu ambazo tunataka kuelekea mesina tunataka kuelekea I mean, sorry Maputo downtown, naona kwa hiyo unakuwa wewe usemi unachuna tu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumeshafundishana before na jamaa anajua zile situation, nimekuwa na mtaalamu. Kwa hiyo ukenda ukiingia katika basi, wewe uongee, hata mtu akiongea na unaongea kwa shingo tu, that's it, ni sign tu. Kwa hiyo hujumwambii mtu unatoka wapi, kwani unajichanganya tu, kwa sababu ukiingia Maputo ni sehemu changanyiko, yani kama vile mchanganyiko wa rangi, utakuta brown ni wapo kibao. Kwa hiyo ni kitu ambacho hivyo ndio Tanzania, kwa sababu kuna Watanzania pale Mozambiki wamekwama, hawana pa kwenda. hiyo, wanatafuta nauli za kurudi, mpaka upate nauli ya kurudi wewe pale basi basi ni komandao wa kweli. Kuna watu wanakaa pale miaka dahali mpaka leo, na huyu ya kurudi Tanzania wanashindwa, kwa hiyo hawana muda, wanafika pale wakabe wapate nauli ya kwenda nyumbani, na anayemkaba ni huyo huyo Mtanzania mwenzake. Unaona, hawezi kama mtu wa mbali, kwa mtu mbali ambaye amjui pale pale mwenyeji, sana sana atapata kibano, atakufa, itakuwa balaa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumeshakijua, tumesonga mbele mpaka Maputo. Maputo kufika pale ajabu moja, kufika Maputo tukafika Maputo, tukafanya tuka, tuka, tuka safari ya kuingia South Africa. Kwa kweli South Africa mimi sikuingia kwa visa, no. South Africa niliingia kininja ninja tu, naambiwa ajabu. Tulipofika Mozambiki pale, kwa sababu yeye mwenyewe jamaa mtaalamu wangu alikuwa anajua anajua kwamba Maputo ni sehemu ambazo unavukishwa kibodaboda. Kuna watu ambao hawaendi na visa kwa hiyo ni, ni, ni ujanja wako tu, kama unataka kuja South Africa, ujanja wako mpaka Maputo. Fika Maputo pale unalipa dala hamsini, unaingia Maputo kwa, kwa boda ambao ni watu, kuna watu ambao wanakuvukisha, unawapa dala hamsini, alafu baadaye ukifika kule una una, una, una wanakushusha sehemu ambayo unachukua unachukua gari mpaka mpaka jobek ambayo ni hiyo Johannesburg kule tunaita jobek is like a shortcut kama vile ah, Dar es Salaam unaweza kusema da. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumeshakijua. Kufika Maputo, wakati tumefika pale, mwenzangu alikuwa na visa, ye, inabidi aende zake kwa sababu ni ni part of nini, anakwenda kila siku, unaona. Kwa hiyo mimi nika nikatiwa kwenye ki, ki ice kama vile ice za bongo daladala kuelekea kwa sehemu ambayo tunaenda kufikishwa kwa miguu ambayo tuna, kwa miguu mpaka Mesina ni kitu ambacho mimi mara ya kwanza sijajua, na wakati hiyo tumeingia katika kibasi kulikuwa na, na nationality tofauti, kulikuwa na Malawi, Nigeria, Ethiopia, wa Burundi pamoja na wa Rwanda, unaona. Kwa hiyo tulikuwa kwa ndani mule tofauti, tunaulizana. Unajua, katika sehemu ambayo mmeingia nyote ni wageni, alafu nyote ni Waafrika, unaona. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kuulizana where you from. Pale tumesha tumeshafuka kwa sababu huko tulipotoka ni njia ndefu, ni tumechoka hadi. Kwa hiyo tuka tukaingia katika daladala tukapelekwa sasa kaona du tunaanza kuingia misituni mama hapo ni sababu ya kuliwa au vipi kwa sababu tumeingia misituni hatujijui tunaenda wapi kihaisi kinakata nyika kinakata kina, kina, kina, kina mbuga kihaisi kinaekea mitaa yani tumekwenda hapo ni kutoka hapo mpaka sehemu ya boda ni th hours and half let's say 4 hours tuna kitindo ambacho kufika kule kitendo ambacho tunafika tu tunaona majeshi kama kama kumi hivyo amekamata matutu tukashtuka sote ndani mule tukamashtuka ale wale mijeshi yale yani inatisha mijipaka ile mirangi ile kabisa ni kama vile kama vile wamarekani wakivamia iraq katika misitu kwa hiyo ni kitu ambacho au vietnam kama unakumbuka vita vya vietnam jinsi wamarekani wanavyopaka ile mijasho mi, mi, yao ile alafu wanatisha na, na wanapaka kama inki zile unaona yani tumeona kama kumi, kawa mtume leo ni kufa hapa. Unajua mtu kaona vitu damu imefreeze, yani hapo tukaona mama yangu leo ni kufa. Kila mtu anauliza jamani, hii leo vipi? Yule mjamaa alikuwa ametupakia mbele kwa kiasi, akaambia tulieni. Kwa bahati tunaiona picha yote wakati anatoka yule sasa kwa face wale majeshi, si Tumeshangaa hapo, tume tu, tumekaa kama maji ambayo kama kama kama kama kama kitu ambacho kilikuwa kime kimepata moto alafu kikamagua maji ya baridi yani. Baada ya nasema hivyo, baada ya kushuka yule yule jamaa alokaa mbele yule, wale majeshi wote walimpigia saluti yule jamaa, walimpigia saluti. Sisi hapo ndo tukashangaa tukasema, ah, this is good. bwana, kila mtu akapewa na mtu wake, wewe ondoka na huyu, wewe ondoka na huyu, watu watano. Tulikuwa na watu kama thelathini katika kiasi, yani kama watu thelathini hivi Sawa. Basi mtu kila mtu kila majeshi wawili wawili watatu wakaondoka na, na kundi la watu kumi. Hapo tena ndo tuka, tukaanza kukata msitu na nyika, msitu na nyika, yaani tumetembea kutoka pale a, a Maputo kwa miguu mpaka tunaingia Mesina ni 10 hours, miguu yote imechoka. Yaani hapa nilipo naweza nikakuonesha kopo hapo za long time hapo ambavyo zimechuna, kuna miti afu ilikuwa baridi afu mzee nimevaa penzi mama, kweli anisikumbuki. Basi tunakwenda tunatembea huku, tunasema labda hivi ndio mwanzo wa kupata utajiri huko tunapokwenda, kwa sababu hatujui tunaenda kuelekea maisha. Ah, hapo hamna chakula wala maji hamna chakula wala maji. Sisi ambacho kinatusaidia sisi, mimi mwenyewe nibeba paketi yangu, kwa sababu jamaa alijua tulibeba bebi za biskuti kama unajua zile biscuit ambazo zilinisaidia mimi nilibeba za meri nakumbuka nakumbuka nilinua nilinua hapo hapo maputo nilinua na maji maji yangu chupa kubwa nilikuwa tunatafuna biskuti tumeondoka pale saa kumi tumefika kule saa tumeondoka hapa saa kumi ya jioni tumefika kule tuseme nakumbuka kama saa saa no tumeondoka samani tumeondoka saa asubuhi hapa saa nne kuingia boda tumefika kule kama saa kumi hivi saa kumi na tulipoingia hapo Mesina tukaona yani wanatutisha wale majeshi, wanasema chini chini chini, tukaingia tuka katika ile miwaya ile ambayo boda, kuna miwaya ni hatari kweli, yani uki, uki, uki, uki, mivolti na mivolti karibia mia tano si mivolti ngapi, unajua mesha sawa, ni zamani, kicho kisha kufaa dudu, yani unajua. Kwa hiyo <laughs> kwa hiyo wale jamaa ile mivoti ile kuna kuna kuna miwaya ya umeme yani boda pale kama ukivuta ukivuta, ukivuta fensi moja ya waya ile long fence ya kwanza kuna miwaya ya mivolti ya umeme ambayo haijaweka hata ile ile ile, ile gamba ile wanasema kama gamba ngozi sijui imewekwa kama kama unaiona ile miwaya inopigwa juu ile ndo ndo miwaya ambayo imepigwa chini hapo sasa tunaingia kama wanajeshi kama ushawahi kwenda kiwanajeshi jeshi ile unatambaa ile kama umelala unatambaa alafu tembe yako unatambaa kwa, kwa visigino vya mikono unaona, alafu anakwambia unaweka kichwa chini, unaangalia kama face juu, huwezi kuinua kichwa kwa sababu hapa waya ukikunasa unakuwa jivu. Sisi tunakuacha tunasonga mbele, hatujali ambao kama umekufa au nini. Kwa hiyo sisi tunasonga zetu mbele tu. Kwa hiyo wao walichofanya walitafuta, walikuwa na zana zao. Kuna miti hiyo imekaa kama kama kama vigogo fulani hivi, kama ushakusona manati, wale ambao wame ameshawahi kutengeneza manati zile e, manati. Kwa hiyo wanaweka zile, wanainua elimiwaya, alafu baadaye unapita. Ilikuwa ni hatari sana kwa kweli, hapo tuna riski maisha, tuli riski maisha na kuweza kufika mpaka Masina, yani kwa muda ya masaa kumi nafikiri tulifika alfajiri. Tulipofikia alfajiri kule, wanakazeka na kijumba hapo, wanakukaribisha ndani baadaye kunatokea kiraisi hapo kuna kuna makamanda ambao pale pale wamesina wanadili na hao jamaa wengine sasa ukifika hapo wanakupokea wao wanakupa raidi mpaka pale lakini sasa hapo unalipa tena ambao ni dala ishirini inakufikisha mpaka hapo wewe unapotaka kwenda sasa na kama huna uwezo wa kuigomboa ile dala ishirini wana mashamba yao wanalima wana mashamba eka hamsini hao ndo wazulumi wanyadhulumu serikali yao wala wanakuweka wana ndani mule, wanakulimisha we, wanalima shamba kama mwaka miaka miwili mitatu, yani ukimbii, watu wana bunduki, wana vifaa vyote vya silaha, yani ukifata ujinga wanakuua, inabidi wanakuweka tu katika banda lao pale, wanakupa kula, unaamka unalala freshi, unakula freshi, asubuhi shambani waenda kukulimisha. ao ndo zuluma kafara Mungu hawaachi wa wanasema hadi hivi sasa wapo wamekaa kama kanywa watu wako kule, inabidi wakashughulikiwe vile vile, serikali ikawashughulikie. So, so, so manake uzuri. Anyway, anyway, kubati mimi rafiki yangu ule alitangulia amekuja kunichukua, tukalipa dala ishirini yao, mimi nikachomoka, naona mjini shule, tukaanza kupiga tukaanza kuchukua kidaladala ki, ki, chetu tukapiga kidaladala 8 hours tena from 8 hours to 9 hours kutoka Messina mpaka mpaka Jobe, tutaingia mpaka Jobe Johannesburg. Mzee ndo naiona downtown hiyo Johannesburg, japata kuona majumba ni design ya Ulaya Ulaya, kwa sababu Johannesburg ukiingia unafunguka akili, umekaa kama Ulaya ni Europe, lakini ndo Africa is Africa, you know that. So tuingia pale mzee, tukaingia tukaingia zetu uh, standing pale, tukasubiri train ya kwenda Cape Town, kwa sababu jamaa alikuwa mwenyeji wa Cape Town kutoka na kutoka Cape Town vile vile mpaka mpaka mpaka kutoka Joburg mpaka Cape Town ni masaa manane tena, masaa matane mande 10 hours kwa treni, kwa basi no. Nakumbuka tukachukua treni, treni hapo mzee, tukafika Cape Town. Cape Town tukatokea balaa jingine ambayo japata kuliona maisha yetu, hiyo balaa japata kuliona maisha yangu. Kumbe jamaa yule kakanyaga mzigo kwenye tumbo, ana mzigo kwenye tumbo, kufika kule kazurumu, kufika kule jamaa amempiga kumpiga kampa kisago, wakamnyisha mbele yangu. Jamaa kanya yani, mbele yangu kanya, kanyisha. Alikuwa kana mzigo vipipi kama sita Hiyo ni hatari, mi ndo naiona first time, kuona maisha yangu mtu ananyishwa mbele yangu yani. Na Watanzania wenye wamekuja na bunduki kama watatu, wakana nazipiga juu live South Africa, sijapata kuona maisha yangu. Watu walikuwa wana roho ngumu ambao hapa Watanzania ambao wanaishi South Africa wako walikuwa nganga kinoma, maana sijapata kuona mimi, natetemeka sijapata kuona mlemavu videbe huko eh. Alikuwa mgumu mgumu wa kupata choo, basi unaambiwa kaenda kutafutiwa papai, akapigwa jamaa, akapigwa kisago ambao amempiga sana, lakini wamemwacha kutokana na mtanzania mwenzao, ikawa ndio ile hali halisi ya kuwa Mtanzania na unakutana na watu ambao wanakufanyia Tanzania ndani ya nchi za watu, wanakupa discipline tu. Jamaa jamaa akapata choo, umechukuliwa mzigo nini. mi jamaa huyo nikapakaka huyo, ndo kwanza huyo nikamtu South Africa, nikapelekwa sehemu ambayo hapo tunaishi sasa, hiyo inaitwa geto, geto mama. Nafikiri jamaa wote wamekaa South Africa wanalijua hiyo geto, hilo Hiyo geto hiyo Sisi tumekaa watu ishirini na tisa vyumba viwili hapo, utajaza mwenyewe vipi tunavyolala ah, dunia, dunia. takataka zote mama, utavuna wewe. Kama ulipana mema utakuta pepo utavuna, kama ulipanda mabaya utakuta moto utachomwa. Big Time Production Advocate Nyombi inababaisha sazo lazo suverei suverei suverei rama linababaneila babaisha tabisen totashei totashei totashei lababoi suda soja hapo unasikiliza muziki mtamu wa saidi comorien na meseji kali kutoka kwa Bushoke <laughs> Suvere Joseph Godi Konzi Onani Jimmy Chize Papi Kocha sana wewe Hakuna aliyekamilika hapa duniani, ila jiulize, kwa nini walio wengi jela ni masikini? Usinipe jibu.